Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birkara 1406 da da da shida watan sha 11 miladiya dubu biyu da da ishirin uku, idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na adda'u wad dawa wanda suka fi da aljawabul kafi liman sa'ala an ad shafi wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullah a wannan masallaci mai tarin albarka na al-furqan da yake wannan unguwa ta eh, tudun morai a wannan gari na tawa jamhuriyar Niger wanda yau za mu tashi darasi na 31 a cikin jerin darussu da muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallacin muna fata wa Allah subhanahu wataala inna muna gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta da kuma nuna muna ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon guje mata ya ratar da mu duniya da alkiyama ya sa mu wanye lafiya da wannan rayuwar muna nan inda malai yake ta bayani akan abin da ya shafi wasu daga cikin rudaddu da duniya ta ruda da ma son zuciya da kuma ruda ta shedan game da su yi abin da suke so da sabon Allah subhanahu wataala kuma a wannan halin wai ana su tunani in su mutu aljanna kuma za su yi tarayya da masu imani a ciki wanda wannan ba shakka yaudara ce game da malam ya fitar mu da abu fili sai da mu fata Allah subhanahu wataala ya kare mu zamu tashi a gaba da malice faslun wa a'zamul khalq gharuran bace wa a'zamul khalq gharuran man iqtarra bid dunya wa ajilaha mafi girma wanda yafi kowa ruduwa cikin halittu baki daya shine wanda ya rudu da wannan rayuwar cikin rudaddin ma wanda yake yafi kowa ruduwa malice man iqtarra bid dunya shine wanda ya rudu da wannan rayuwar ya duniyar ta ta rude shi ƙalƙalin duniya da abin da ke cikinta ta ya ya shagaltar da shi ya rude sa yake ganin kamar a duniyar zai tabbata baya komawa a wubatan mahalicin sa wa ajili da kuma abin da ke cikin ta na gaugawa domin duniya duk wani abu da kake gani a cikinta ta abu ne wanda a gaggawa yake kuma a gaggawa zai kare wannan shi yasa Allah subhanahu wataala a hurari da dama a cikin alqur'ani mai girma yake bayani wa dan annabi adam a yadda shi Allah ya halice sa gosa da son gaggawa haka ne yadda Allah ya halice dan annabi adam dan annabi adam a gosa da da son gaggawa. Allah ce wa kana da insanu ajula dan annabi adam ya gaugawa ne saboda ya tsinci kansa a cikin rayuwar da take da take da gaggawa. take tafiya da gudu shi yasa Allah ce kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tadhuruna al'akhirah Allah ce ba shakka dai ku kun fi son rayuwa mai gaugawa a ci maza ita dole nan ai ci maza ci maza ake yi a ci maza ake yi kun manta kun kuma kuka bar rayuwa ta ta lahira to mara ce mafi ruduwa a wannan rayuwar shine wanda ya rudu da duniya idan ka ce albid duniya da ita kanta duniya da kirkiren duniya na kudi da mata da a'a da kuma abinda Allah yake sanyawa na ni'ima wanda sune sune din jin dadin rayuwar duniya kamar da Allah ya faɗa zuyina linnasi hubu shahawati minan nisa'i sai ce mi wal banina a wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fidda wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab wanda su ne jin dadin duniyar baki daya kudi da mata da 'ya'ya, da kuma kayan noma abinci da kuma kayan eh, abun shafi dabbobi da da abin da ake taskacewa wanda su ne kudi wannan shine iya karshen duniya malace fa atharaha wannan ya sanya sai ya fifita ta alal akhirati akan rayuwa ta lahira abinda yake ga yake gari na duniyar sai ya sanya ya fifita ita duniyar akan lahira kamar da Allah ya faɗa ce kalla bal tu'thiruna alhayata ad-dunya A ne eh, Allah ce ku dai kun fifita rayuwar duniya dalili saboda ita ce shay'un malmus abu da mutun yake gani a zahiri lafira shay'un ghaibi ne ba wanda yake gani ita duniyar an ga wani yayi sama wani yayi kaza wani yayi kaza wannan ya sanya wasu daga cikin su fa ijira rayuwar ba suke fifita ita duniyar alhali kuma mi karewa ce malati fa atharaha alal akhirati wannan ya sanya sai ya fifita ita duniyar akan rayuwa ta lahira wa radiya biha kuma sai ya yarda wannan rayuwar ya natsu akanta ya fashi jin dadi min min al-akhirati daga rayuwa ta lahira ma'ana yafi natsuwa da yayi aiki dan duniyar ba dan lahira ba ya yarda shi yayi aiki duk abin da zai samu ne in zai samu duniyar nan to ya kwammace ya same sa lahirin ya rasa ko kun fahimci karatun hatta yaqulu hatta yaqulu ha'ula'i har aka samu daga cikin su wa'annan rudin wasu daga cikin suna fada suka ce ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'a ita duniya kamar kudi kashi ne naqd abinda za a yi kai tsaye ciniki ne za a yi miƙa kudin kai tsaye kana yi inda ka tashi ka abun nan zaka samu amma wal akhiratu nasi'a suka ce ita lahira eh, bashi ce kaga abunda mutun zai sayar misali ka sai da shi jika 100 kudi hannu to fi ka sai da shi jika 150 masu su zaka ba kudin ba ba ka bane a duk hankali a aka doka a hankali a fikira ta annabi adam ba shakka wannan eh, ababin kasuwanci haka ne wasu daga cikin rudaddu cikin malaman falasifa suna ganin ita duniyar nan kamar na kadce abane wanda kai tsaye akwai intaji akwai akwai akwai ana samun abin da ake da bukata in misalin ka kai kasuwanci in kai da iko Allah ka samu karatu ne zaka samu diploma wace ce zaka duk abin da ka shiga ciki to kana samun natijar wannan abun ko ka samu cin nasar ko ka samu faduwa a ciki to amma lahira kuma nasiha ce suka ce abu ne wanda yake eh, kamar bashi ne sai kake yi kana tai ne a gashi da ba a kwashewa kasan adashe kala biyu ce akwai adashe da ake kwashewa kuma akwai adashe da babu kwashewa kun fahimta to ita duniya adashe ce wanda in ka sa to za a zo turkin ka za a kwasan maka amma ita lahira to zaka ta sawa ne ba za a kwashe ba anan sai an je sai ake kwashe to shi kuma dan annabi adam ya fi son abin da zai gani reality kai tsaye haka ne masha Allah suka ce wan naqdu anfa'u minan nasi minan nasiati in ko haka ne to tabbas abu kashi abu a hannu shi an mutun ko aka abu a hannu shi an mutun da ga naqadi ga abu da hannu ga kudi a hannu yafi abin da yake yake bashi wannan ya sanya sai suka rudu da bari su tara duniyar su neme ta ita lahiran tunda ba wanda yaje ya gani kuma ba wanda har yau fa yace maka ba wanda hatta cikin annabawan ba wanda ya taba zuwa kiyaman ya gano abin da ya faru zai ba da labari babu sai kawai Allah ya musu wahayin abu kaza zai faru wa an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ga kallar mutane kaza amma ba kiyama bace aka nuna masa reality ba ita bace saboda ita abun bai wakana ba zai zo nan gaba amma kuma za an bashi labarin abin da zai faru wasu daga cikin abin da za su faru wa yaqulu ba'duhum wasu daga cikin suna cewa ay zarratun manquda wala durratun maw'uda wani karin magana ne anan wanda in aka fassara a Hausa malam Jabir zarratun manquda wala durratun maw'uda ay ai a baki to ya fi kaza a abulki ai a yafi kaza a akulki a baka kwai gashi na a dora maka a halshe yafi kaza ta tana cikin akulkin ba ma <laughs> kawo ba aka yanka ba ka bane wanne zaka doka kai a ce maka kaza ce an baka amma tana cikin cikin akulki sannan kuma ga kwai gashi a baki kawai an kulle sa maka dai za a yi wanne ka fi kauna a wannan lokacin eh bai za ta ko wannan shi wannan magana ce durratun manquda wala durratun mauda aba a hannu shi amutu abinda kawai kai tsaye zaka samu to yafi abinda za a jinkirta maka ba zaka same shi ba wannan ba dai yake ba wala ce wai qul wa yaqulu akhar minhu wasu suna cewa ladzatud dunya mutayaqqana shi fa jin dadin rayuwar duniya abane wanda yake da tabbaci wanda ke yaqini reality kowa ya shaida jin dadin duniya abane wanda yake mutayaqqada wanda yana da yaqini akwai tabbaci a kai amma zatul akhirah mashkukun fiha jin dadin kiyama abane wanda ana ana da shakku a cikin akwai shakku game da wannan al'amarin tabbat ne ko ba tabbaci bane wasu ne ke faɗa wannan ba daga cikin ruhulan din idan gwara su samu su hole a wannan rayuwar kasi biyu babu alas tunanin ba su samu duniyar ba kuma a je kiyama a a wahala da suke ganin a'a to ga abin da suke da yaqini a kansa suna da garanti cewa sun samu to kaga yafi abin da ba su da garanti a kai suka ce wala adul yaqina lishay bazan bar ba abin da yake tabbaci ne akan abin da bana da tabbaci a kansa ga abin da nake da tabbaci a kai to zan bar ba da bana da tabbaci a kansa ba zai yi ba wannan magana ce daga cikin wasu uradu malaci to wahada wannan maganganun guda uku da muka ambata Na cewa ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'a da kuma darratun manquda wala darratun ma'uda da lazzatud dunya mutayaqqana ولذات الاخره مشكوك فيها ما لتي من اعظم تبليس الشيطان وتسويله wannan daga cikin rikitarwar shedan ya ce tablis rikitarwa ablasa ayya rikitar kuma da ablasa daga fi'li eh, fi'li ablasa mazid ko zama to fi'li ne ala wadani af'al eh, rikitarwa shi kuma iblis mai rikitarwa kuma fata <laughs> yanzu mun gano ma'anar iblis ai ko ai akwai rikitarwa da shi a gane jayyid duk da wasu daga cikin eh, malamai na tafsiri na tarihi suna kawo cewa ai shi sunan iblis suka ce sunan iblis daga abinda ake nihi dan Lis ne a kalma ce murakkaba da ibni ne da lis da ibn da lis suka ce ita liskin na wata mace ce a wadda suka cikin malaman tarihi suka kuma wannan daga cikin Isra'iliya cikin da aka ambatawa a baya cewa lokacin da Allah subhanahu wataala ya sanya banu jan kakin a halitta annabi adam an yi wasu mutane a wasu halittar ta rayu ake ce musu banu jan ko da suka yi banna suka yi abinda suke yi sai Allah subhanahu wataala sai turo mala'ika ya halakar da wannan wannan garin nasu gabaɗaya aka halakar da su gabaɗaya to lokacin da Allah ya turo mala'ikan ya halakar a ce wasu fa sai a cikin su ita wannan liskin ba ta cikin ba ta garin ta fita ta fita daga cikin ta fita daga daga garin aka zo aka halaka da al'ummar baki daya sai tai saura ita kadai lokacin da mala'ika zai koma Eh, zai koma wajen Allah subhanahu wataala a sama sai ta kama furbuke sa sai ta daita suka ce kuma ita ita tawo kanta barbarar har ta haihi shi shi shi shedan kin ai ga suka ce iblis ai iblis <laughs> Allah ta'ala alam inda aka dauka a matsayi a fi'ili a larabci aka ce ablasa ya rikitar iblisu yana rikitarwa mafhum tayyib qala ce wa hada min a'zami tablis ash-shaytan wannan na daga cikin mafi girman rikitarwar shaytan wa taswilihi da kuma waswasinsa taswilihi da wannan rikitarwa ce shakku mutun shi yake sanyawa wal bahaimul ujum malace ba shakka dabbobi wanda ba ta magana sune al ujum wanda ba sa magana ko al mu fahimta dai in aka dauka a mizani na na hankali dabbar da bata magana ta bi masu wancin tunanin hankali kasa ko duk wanda dabba tafi sa hankali to wannan cikin sakar karun ma ubani aga ne to irin su ne wanda da abinda Allah ya musu ni'ima kamar da alhum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasmauna biha wa a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall amma ba tunanin girman Allah ciki ba a galla ga kunne ba a jin gaskiya ga idanu kuma ba sa ganin abin da yake alkhairi salati kai wa'annan kamar dabbu ne kal an'ami litashbih kal an'ami ai hum adallu min al-an'am sun fi dabbobi bacewa to malam yace nan yace dabbobin da ba sa magana fi wayancan mutanen hankali ma ta fa innal bahimata dalili saboda ita dabba idza khafat min madarratin min madarrata shay'in idan ta ji tsoro gabar cutarwar wani abu la tuqdimu alayhi, ba ta fuskantar sa dabba idan ta ji tsoron abu ba ta fuskantar sa ba ga bane yanzu kusu in ya ga bera ya ga musa ai wannan hanyar ma ba zai bi ba ko ba haka bane kare in ya ga da musa ko kura ai wannan hanyar ma ba zai Ba saboda yana jin ta ko haka dabbobi suke idan ta ji tsoron abu ba ta fuskantar sa walau duribat koda ko ka buge ta sai ba za ta yi ba ba za ta ba koda an jibgi dabbar akan ta ta fuskanci wannan abin da take tsoro malace ba za ta yi ba saboda tsoron da take ma wannan abun wa haula su kuma wa'ancan mutanen yuqaddimu ahduhum ala atbihi ai daga cikin su yana fuskantar akan abin da zai halaka ala ma yuhliku abinda zai saboda kowa ya san saban Allah na daga cikin abunda ke sanya Allah ya mutun azaba to kuma sai mutun ya fuskanci saban Allah subhanahu wataala kuma wai har kwakwalwarsa ta ba sa cewa ba laifi in ya mutu zai shiga aljanna ta gidan gaba shi yasa wasu daga cikin mutane da yawa suna tafi amma mahaukata ne fi'lul hal yadullu ala zalik abinda suke aiwatarwa yana tabbatar da wannan abin mutum mai lafiyayyen hankali da tunani ba zai zuci ba za ta basa ba hankalin ba zai yarda ba cewa ya saba ma Allah subhanahu wataala sannan kuma a zauna lafiya gaban Allah subhanahu wataala kamar mata ce da miji ai duk mutum mai hankali lafiyayya inda ba kwaya take sha ba to tunaninta ba zai bata ba cewa bari ta ci mutuncin ta kuma a zauna lafiya sai ba sai abinda ta san bai son kaza bai son kaza kuma ya faɗa mata kuma a zauna lafiya zai yi sai ka ce wa matar ka ba ta son ba ka son ta sa magi a abinci ba ka son mai ba ka son tanka kuma sai ta sai ta sanya duk waɗannan ababen kuma tunan take wai za a zauna lafiya tare da Allah za a zauna tsalam ba zai yi ba haka in har akwai hankali amma mahaukaciya za ta iya yi saboda ba hankali tare da ita haka mutum mahaukaci shine wanda zai tunaninsa zai ba sa cewa zai iya yin saba ma Allah subhanahu wataala kuma a je alkiyama ya samu shiga aljanna Allah ya dace da mu malike cewa wa huwa baina musaddiqin wa mukaddib yana tsakanin abu guda biyu yana gaskatawa kuma yana ƙaryatawa kamar dai ya yarda cewa sabon Allah sabon Allah ne kuma yana kareta cewa fa in in ya mutu akai zai zai za a azabtar da shi kan wannan kaga yana karetarwa saboda abin da ke yake yi na fuskantar sabon Allah subhanahu wataala ya san akwai wuta Allah ya yi tanadinta kuma Allah ya ce la amla anna jahannama minan nasi minal jinnati wan nasi ajma'in sai Allah ya yi rantsuwa yace la amla anna jahannama dan sai na cika jahannama da mutane kuma sai yake tunanin cewa ba wannan ayar dai kamar labari Allah yake bayarwa abin ba zai tabbata ba yana tokawa kamar labari ɗin siyasa ne za a ce za a yi za a yi za mu kaza an taba samu sai ma za su yi fanfan hora <laughs> na ruwan ma gashi ya ga ruwan ma ba akwai wuraren da sai su wata ba su da ruwan ruwan ma sun ga balatana wanda sai an noma hatsin abin da ke tafo Allah ya dace da mu yana doka kamar irin labari ne na 'yan siyasa cewa abin da suke faɗa ba haka bane saboda shi dan siyasa iyaka kare shi lokacin kamfai malike cewa fa hadha ad-darb in amana in in an in amana billahi wa rasulihi wa liqa'ihi wal jazaa huwa min a'zamin nasi hasara wannan ko mutinan wanda yake cikin shakku wanda yana bauta yana sabon Allah kuma yana tunanin zai shiga aljanna in har ko akwai imani fitar da shi in har yayi imani da Allah ya gaskata Allah subhanahu wataala ya kuma yarda duk abinda annabin Allah ya bada labari kuma ya yarda cewa za a wayi gari wata rana gashi ga Allah subhanahu wataala kuma ya amince cewa ba Allah zai auna masa aikin da a duniya wata fa hada min a'zami min a'zami nasi hasarata wannan ba shakka a ga masa tun wuri yana cikin mutane suka fi kowa asara da nadama idan alkiyama dan ba shakka zai asara yayi asara in har akwai imani a zuciyarsa da cewa ya cewa Allah subhanahu wataala shine wanda ya halicci ababin nan baki daya kuma shine cancanta da abauta masa sannan kuma yana da aljanna da wuta kuma duk abinda annabi ya bada labari na aljanna da wuta ya yarda da shi sannan kuma ya yarda cewa ba shakka ba zai hadu da mahalicci subhanahu wataala kuma Allah zai sakanka masa bisa abinda ya aikata kuma sai ya ci gaba da saban Allah Maltif min a'zamin nasi hasara in kana neman asararre na duniya na ƙarshe dan asara a duniya na ƙarshe to in ka samu wannan to ka ka ka kare wahala a rayuwa jama'a mu fahimta kuma hayyar ashe kaga akwai asararu da yawa a duniya Allah ya kare mu Allah ya kare mu malaki cewa li annahu aqdama ala ilmi saboda shi ya fuskanci abun ne bisa ilimi wannan bambancin jahili da mikaratu kenan in har mutun ya yarda ya san da wannan to duk wanda ya san cewa fa Allah zai tambaye sa bai kaga akwai wani ilimi tare da shi to kuma sai bai yi abin da zai Allah zai baiwa Allah amsar ba kaga ai yayi garkarsa kenan ko misali kamar a ce dalibin ilimi ne sai a ce maka an yi musu karatu a wata madda ta daban a karatu sai kuma aka ce ga abinda za a tambaye su a jarabawa in an tambaye ka kaza amsar tambayar kaza ce kuma ga amsar na rubuta kuma ga tambayar an rubuta maka abinda ake da bukata shine kawai in ka zo ka bibi wa'annan amsoshin da tambayoyin ka zo ka rubuta sai mutun ya liƙe baki daya Ce tallaye ya ce na gaji amma bazaru na sani bazaru rubuta ba dan wannan zai ci jarabawa ai wannan ta neman hamago <laughs> wannan sa kayan ka mota shushu shu kenan sa kare na ƙarshe an kare kuma kuma tunare yake ba in yanzu aka aka fito da zai valide kuma tunare sa fa in aka fito jarabawa zai valide kaga wannan yayi gari kansa kuma yayi asara haka ne malik cewa eh, li'annahu aqdama ala ilmin saboda shi ya fuskanci al'amarin Allah da ilimi ya san abin da yake yi sai kuma ya ƙaryata wa illam yu'min billahi wa rasulihi in kuma bai imani ba da Allah da manzansa fa ab'id lah to wannan me yake ni sa cikin wutar jahannama domin ba yadda za a yi wanda yake jahili ya shiga aljanna Allah bai halitta aljanna dan jahilai ba masu karatun ma sai sun yi da gaske shine magana masu karatun da gaske sai sun yi da gaske dan su jahilai Allah ba zai ma ba su dama ba saboda dole shi in zaka bauta wa Allah in kada san Allah ya karbi aikin sai ya ci sharadi guda biyu duk aikin addinin da bai cika sharadi guda biyu ba to da kai da wanda bai shi ba kamar dai kuki uwa dai uba kowa da nashi ko Hausa uwa daya uba kowa da nashi sharadin farin dole sai kai dan Allah kai ne dan neman yardan Allah dan Allah ya baka lada sharadi da bi sai kai bisa karantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la duk abin da zaka yi inda ba su ga wannan sharadin ba to gwara ma ka aje ka bari in ko ka ci gaba da yi kuma ka san mu cikin wannan sharadin ba to kuma wata shari'a ce tsakaninka da Allah a ranar alkiyama so da kada masaniyar abun baka yi dan Allah ba Allah ya samu wani lafiya irin su da kuma Allah zai wulgare ta kazabta a ƙarshe kuma sai a tura su jahannama wanda babu buƙatar mu mai bita hadisan mu riga mun gabatar da su ba ta fa in lam yu'min billahi in har bai imani ba da Allah bai gaskata Allah ba wa rasulihi da manzansa fa ab'id to ka nisance sa dan zai gulubza a wulgar da shi cikin cikin jahannama sai malan zai zo yayi raddi ko masu wayancan fa'intar yace wa qawlu hadha alqa'il fadar wannan mai zancen da yake cewa annaqdu khairun min an-nasi'ati kash tafi abinda yake bashi abu a baka abin likid ga yanan yafi abinda zaka jira a matsayin bashi yace fa jawabuhu amsar abinda zamu fada masa ilmance innahu idza tasawa an-naqdu wan-nasi'ati fan-naqdu khairan fan-naqdu khairun afwan innahu idza tasawa an-naqdu wan-nasi'atu fan-naqdu khairun in ko har kash ta hadu da bashi a ce gashi kash ne mutum biyu suka zo dokar bai suka zo sayan kayan kuma wannan kayan abu guda ne kacal guda yazo da kudin sa guda yazo za a bashi bashi mutum biyu suka zo sayan abu guda daya kuma wannan abun gudan ne ya rage maka kai mai sayarwa gudan da kudin sa a hannu kuma guda bashi zaka bayar sa wannan yazo da jikarsa dari ga ta a hannu kana gani wannan kuma yazo amma zai ba da jika 150 amma kuma sai baba ya gani <laughs> sai baba ya gani ma'ana dai ba yanzu ba ko to in aka haɗu suka haɗu wanne zaka yi da shi na'am zaka jira amsa 150 ne baka gansu ba aga zaka ba da kayan ne ka amshi shiga 100 aga ne to malaci idan in sun ka hadu ba shakka malike cewa fannaqadu ay fannaqadu khairun abaka kashi ne mafi alkhairi wa in tafawata wa kanat an-nasi'atu akthar wa afdal idan ku suka sa at-tafawut aka samu fifiku a cikin al'amarin kuma wakalatin nasi'atu afdal sai zaman to bashin yafi yafi yawa kuma yafi fifiko yafi girma hiya khairun bayar da bashi shine mafi alkhairi idan aka ce akwai tafawut akwai tsere tsere abin nan akwai reniya a cikin al'amarin sai kasance a'a ba wanda yazo sayan sai wanda yazo da bashin sannan kuma ko da ma eh ko da ko ga mai kudi a hannu sai zaman to bashin akwai tazara mai dimbin yawa tsakaninsa da wanda zai saya wata kila wala Allah ya kasance goman sa misali sai wannan yazo ce zai saya jika 100 sai wannan ce shi a bashi nan da wata ɗaya zai bada miliyan miliyan da Allah wanda zai sayarwa na'am ba za ka ratar ba shakka kowa mai miliyan zai sayar ma ko kaga an samu tafawut kenan miliyan kin ta tuji ka darin yawa dalinka ta so tara haka ne to kaga an samu tafawut kuma ta fi yawa to sai abinda malai yake so ya guda mana nan lisahi na hankali tunani ne to malai yake cewa fa kaifa wad dunya kullaha fa kaifa wad dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha ka nafsin wahil min anfasil akhirah to ta yaya idan abun akwatanta shi da duniya baki daya tun farkonta har karshen ta kamar nimfashi guda ne duka duniyar kwana na wace abinda malam ke so ya nuna mana duka duniyar ya zuga jika jikadar ya zo a kudin sa a hannu ga kuma mai miliyan guda wannan jika dari fa wala Allah kana karba sunan take ka sun tafi amma ita wacce mai laifi kuma za a iya juyarwa wani jaribi mai zaman kansa to ba to ku tanta ya za a kwatanta abin da duniya tun farkon duniya ba tun haihuwa ka ba tun kasa duniyar har zawa ƙarshen ta kamar rayuwa guda ce kamar dan kwanaki ne ake yi ai wannan ne ya sanya ɗan eh, wuta idan aka je alkiyama aka tambaye su kam labistum shi kwana ne kuka yi a duniya kam labistu ataha kam labistu fil ardi adada sinin ko qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'al al adid sai wala Allah ko mu duka duka duk kwanakin mu a duniya ba mai kwana dai ba in ko wata kila kwana ne ko rabin wuni Kaji mutum mai shekara 60 70 80 dari, sai ce wa Allah shi duka duka gaba dai a duniyar kamar dai kwana dai ne yayi ko kuma rabin kwana ma bai ba kon ba wani dun wuni ne irin yazo awa 12 a wuni ya wuce kuma yayi shekara da diya da mata da komi duk an samu a duniyar saboda ita duniyar gaba ɗanta ba komi bace balta kama fi musnad al-imam ahmad kamar da yazo a cikin musnad na al-imam ahmad wa tirmidhi da al-imam tirmidhi min hadisi al-mustawrid bin shaddad daga hadisin mustawrid dan shaddad wannan wannan hadisin al-imam muslim ya ya kasa cikin littafinsa qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi sallam bannan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sai na cewa mad dunya fil akhirah idan ku ta duniya a rayuwar duniya akan rayuwar lahira illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yammi misalin rayuwar duniya idan aka kwatanta ta da rayuwar lafira kamar mutun ne ya tsoma dan yatsansa cikin gulbi cikin teku falyanzur bima tarji sai ya tsamo wannan farcen ya gami zai rike cikin cikin teku jama'a kun kun fahimta duniyar gaba ɗaya da abin da ke cikin ta gab idan aka kwatanta ta da rayuwar lahira kwanakin duniyar baki ɗaya kaftun dasa ta har zuwa ƙarshen ta to bai wuce ba mutun ya tsoma hannunsa cikin gulbi cikin gulbi ai musan gulbi ko cikin gulbi ya tsamo farcinsa in ya ga ya ga da farcin da mi zai biyo da shi to idan ka tsoma duniya cikin rayuwar lahira gaba da ka kasance duka ɗan kwanaki ne ayyamul qala'i kwanaki ne kadan ni ba wata jimawa ake ba musamman ma yanzu da 60 ne au bauna ko eh 60 ne ausa bauna kana wuce arba'una ba yanzu kashi cikin tashin hankali yanzu dai ko kana kai arba'una ka zan dan kwaya mutun yana shekara yana ba shekara 40 baya ku tsaya ku kalla da kyau wallahi duk wanda ya shekara 40 ka tsaya ka bincike sa yana da wuyar ya sati bai sha magani bai sha kwaya ba bai sha magani ba baladaran shekara 50 ko shekara 60 ba ka bari goyi yana ciyo bai ya rike wace ce kullu ci ba walahiya eh <laughs> wala Allah in mutun zai yanzu ba akwai wanda a shekara 60 a shekara 60 na wanda ke yace min shekara 75 gare sa muna fira yace min mulki goma akai da shi tun lokacin jori akai mulki da shi ya san mulkin joye da wayansa akai ya san na kunce yace har aka zo na bazum ce mulki goma akai da shi yace a alal aqalli kusan shekara 35 da lahiya duwan lokaci ke da sai da wace ce kage in za ke shekara 70 nan yanzu a duniya nan fa kusan shekara 20 da wani an kai duka cikin rishin lahiya zaka yi su to kuma kana ba shekara 70 baya inde ba yauni aljuhun ka gare shi ba ko idan ka dinga ne, sai an kallo kana dan dawo ba kai kwana bi kuma ka koma to ba shakka dai tafiya da sanda wannan wajibin ne fararun farilla ba ka bane ba wani abu da zaka yi amfanarwa <laughs> to duka kwana nawa ake Allah la su adu da duka gaba da kwana nawa ake eh Allah ya samu cika da imani to duniyar in aka sanya ta a rayuwa ta lahira kamar ka tsoma hannunka ne a cikin gulbi ka jaye in ka abu kaga mi zashi bi mi hannunka zai biyo da shi dan Allah za a gane ba an sa ba za a gane ba daga wallahi kan mu dena duniya da zafi kawai ita duniya ba in kana so ka zama lafiya to kun fi duniya ka annaka qaribul aw abil sabil kalamun to kamar ke matafi ne ko kuma dan hanya kamar bako ku dan hanya ka zo bakunci wata ran zaka koma ko kuma a'a ka zo gari ne ka huce da ka ƙara gari ne gaba shikenan sai ka lafiya ko hankali alkayyis man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut wanda yake mai hankali wanda fi kowa hankali a duniya shine wanda yake wa kansa hisabi yayi kuma aikin da zai tarar bayan ya mutu kullun tunaninsa kuri kaza ba daidai bane Allah ka yahe min kuma tunaninsa bayan ya mutu me zai samu gaban Allah subhanahu wataala wannan shi ne hankali amma duk wani abu na duniya kada ya rude ka asal zai ce ai annabi ya ce ka nemi duniya kaman ba za ka mutu ba haka ne ka nemi lahira kuma kaman za ka mutu gobe amma kada ka abinda ba a bukata kada ka fifita duniya akan lahira kada ka yarda ka fifita rayuwar duniya akan rayuwar tashin kiyama dan ba shakka ita duniyar duka kwanaki da za ka yi amma ita kiyama in an je hayatu ce abadiyya azaliya hayatu ce abadiyya tara abada ba ba wasu iya shekaru za a ce in mutun yayi zai dawo kuma ya ci gaba da sabuwar rayuwa a duniya a'a shi yasa an yi ɗan wuta za su nemi Allah subhanahu wataala saboda hankalin su fa yanzu ya gano cewa wutan nan babu lokacin hita sai shi wa Allah farji'na na'mal na'mal ghayr alladhi kunna na'mal Allah ka mayar da mu duniya mu yi aikin da ba shi muka yi ada Allah ce walau ruddu la'adu limanuhu an wallahi tukuyar ta saba ƙari duk inda aka ta sai ta yi shi ko an mero su duniya sai su yi abin su da sabon Allah subhanahu wa ta'ala san Allah ce ikhsau fiha wa la tukallimun kad wanda ya ƙara magana za a samu takunkumi na magana cikin jahannama Allah ya kare da haka jama'a fa itharu hadha an-naqd ala hadhihi an-nasi'ah min a'zami al-ghuban al-ghubani wa a'zami al-jahl mutun ya zabi wannan kashkin wanda bai da bai da ko ka same shi zai kare kabar bashin da in ka same shi ya zaka more to daga cikin mafi girman wawanci daga cikin mafi girman sakarci dolanci in ka neman dolo shine wannan kuma wa aqbahil jahl ta neman jahili murakkab to wannan ya kai jahilcin nashi yayi muni aqbah jahilcin ma yayi muni kazan ko jahilan ma kala kala ne ko eh jahilan ma kala kala ne na wani uba da yake dan sa makaranta ana baya cikin isra'ilat na da aka ce uba ne kai dan sa makaranta sai yaron ya dawo a gida sai ya ce ai ai an tambaye su sunayen sunayen annabawa sai ai sai yaro yake cewa uban ai akwai annabi fir'auna sai uban yace sallallahu alaihi wasallam <laughs> kaga kaga wannan wannan jahilcin nasa ya haihu ne kuma wallahi har fa jahilcin fa Eh, wasu da shi za su mutu saboda ba su kama hanyar karatu ba ina mamaki mutum ya zauna baya karatu kuma ka tausaya mu duk wanda bai karatu wallahi duk wanda aka ce maka ga bai karatu ka tausaya masa dan na rantse maka da Allah billahi alladhi la ilaha illa huwa alladhi rafa'a as-samawati wal alladhi rafa'a as-samai bighairi bighairi amrin naraha ko wallahi alladhi aka je kiyama sai ya fi ganga kaduwa ku da wannan fada duk wanda kaga baya karatu har ya mutu bai karatu in aka je kiyama sai ya fi ganga kaduwa wannan tura suke dudududum ko ai duka mai sauki ce wallahi ai su wa'annan mala'ikun zabaniya da shi da shi zabaniyawa kaza za su zarar mutum wallahi za su jibki mutum Allah ya samu wani lafiya ai ko kallon su ba mu ba in Allah ya da ko kallo eh malace wa in kana hadha nisbatud dunya bi majmu'iha ila al-akhirah in ku wannan zai zamanta gaba ɗayan duniya ce da abin da ke cikin ta ya zamanto dukkanin duniya a tattara ta kwatankwacin duniyar al-akhirah to fama bi qadaru umur al-insi umur umur al-insani bi nisbati ila al-akhirah to wani shekaru kake diwa mutum ina ga tanta shi kiyama in ko wannan shine kwatankwacin rayuwar duniya gaba daya tun farkon ta har karshen ta kamar ka sa hannu cikin teku ka jaye ka fiddo in shine duniyar to ya kake tsammanin rayuwar da mutum zai shekara mutum za shi a alahira? akwai shekaru babu shekaru da babu wata shekaru babu wasu shekaru da za a ci ga iya adadin shekara kaza yanzu hatta malaman tarihi suka rubuta istuwar ai suka rubuta tarihi kashi suka ce akwai ma qabla tarikh marhala ma qabla tarikh kuma akwai marhala tarihiyya shi kan kansu malaman tarihi akwai marhala ma qabla tarikh gabanin a fara asan tarihin ma suka ce yabda bi zuhuri awwal insani ala wajhi al-ard ila an arfa al-insan kitaba daga farkon samuwar dan annabi adam ay mutun na farin a duniya waye kiran annabi adam zuwa lokacin da mutun ya fara iya rubutu shi da marhala ta biyu shola abin da ya faru ba sani ba ba su iyawa amma mu qur'ani ya ba labari marhala ta biyu daga lokacin da mutun ya iya rubutu zawwa kuma wannan zamanin da muke ciki mun bashi karatu to ashe rayuwar lahira Allah ya ce wal akhiratu khairun wa abqa tace mafi alkhairi kuma mafi wanzuwa in an tafi an tafi ne Allah ya samu je a sa'a to fa ayyuma aula bil aqil bil ithar fa ayyuma aula bil aqil sai malai tambaya wannan rayuwa ta duniya da ta wuce ka tsoma hannunka cikin ruwa ba da wannan rayuwar da ita ba ta da iyakar shekaru wanne ne ya kamata mutum mai hankali ya zaba ku da amsa da kanku na'am rayuwar da ba ta da iyaka kenan ko ita ce kamata mutun ya to duk abin da kake fama da shi na duniya kana mutuwa ya kare ba ka da zai da mutum yana fama da rashin lafiya aka ce ga tension ga diabetes yana mutuwa duk sun warki duk sun tafi ba ka bane in tsohon najdu a tare da kai ba tsohon najdu eh tsohon najdu talauci <laughs> in shi a tare da kai kana mutuwa kun rabu ku ya lori ya raki ka saki hannun juna ba ka bane duk abin da kake fama shi kana mutuwa ya rabu da kun rabu da shi to amma ita rayuwar ta kiyama in mutun ya tashi cikin hali to kuma shine ila ila abadi har abada kenan mun bace karatu to wanne ne kamata mutum ya zaba abinda da ka mutu ya karabu da shi ko kuma abinda a'a ka ta da shi har abada Allah ya dace da mu ce ai eh, itharul ajil fi hadhihi almudda yasira. Mutum ya samu wannan eh, ya fifita wannan abu mai gaugawan wucewa a cikin lokaci dan kadan ne wa hirmanul khairi da'im kuma sai asarar asarar alkhairi mai dawwama fil akhirati a ahira wannan shine fi mutun ya zabi duniya take karewa bisa da abinda yake na lahira ne mai tabbatuwa kuma ya rasa alkhairin alqiyama am tarku shay'in haqirin sarir ko ya bar abinda yake kaskantacce wulakantacce dan karemi munqati an qurbin wanda ke yankewa nan kusa li ya'khudha ma la qimata lahu dai ya tabi abinda ba bai da iyaka bai da adadi wala khatara lahu kuma babu abinda yake kama da shi wala nihayata li adadi kuma karshen shi bai da adadi wala ghayata li amadihi kuma bai da tushen sa bai da iyaka bai da wata iyaka a cikin iyakanci kai waye sai ya kan dadin aljanna na'am iyaka dadin aljanna wa ya san shi yanzu mutun ya zabi abin da yake na na duniya wata ke walakantacciya Me karewa nan kusa dan da kai shekara 80 wanda kana in kai shekara 100 ka mutare shi daji dan iya gama da kanka za su yanka da kansu za su dube gulinka ka zo musu shi dayi musiba har har alfatan mutuwa ake maka ba ka bane saboda haka da wani amfani a wannan lokaci ka tafi kuma ƙarshen da dole sai ka mutu ne dole sai ka tafi to yanzu ka zabi wannan abun bisa abun da bai da kima shi kimar ta bata da iyaka abun bai da kima sa bata da iyaka sannan kuma bai da ba abin da zaka kwatanta da shi ba abin da zaka kwatanta shi da shi sannan kuma ƙarshen shi bai da adadi sannan kuma bai da gaya bai da bai da matuƙa ce gashi iyaka iyaka abokina wanne ne yafi yanzu kai ka dibi girman girman gidan aljanna kawai a barka da girman aljanna girman aljanna arduha samawati wal ard Allah ya ce fadin girman fadin gidan aljanna mutum guda fadin ta kamar fadin ƙasa da da sama da sama da ƙasa fadin ta komben da kare ne <laughs> to kuma kuma wannan fa an baka mallakin kare fa naka ne kai kadai baka tarayya da kowa da shi ba me ce maka an sa buril ba daidai ba kai wannan da takardu wannan hili ba me ce maka gida ne ne yace ga takardu a justice ba wanda zai ci maka a justice gidanka ne mallakin ka naka ne eh sai kuma kadi biginin da aka yi masa ba wani magiri a duniya duk zaman sa makiri da zai gida wannan gidan Allah da kansa ne ya gina ta ita aljannar da kansa ne da kansa da hannayensa yayi ta ba kuma malaiku an sa su a'a shi da kansa ya kera ta lubnatun min dhahabi wa lubnatun min fidda birgin azurfa da zinariya da zinariya eh yanzu kai ka Allah da yake ba ta kutantuwa ina fashin tsoron in aka je kiyama akai karan malam ɗan aljina bayan su shiga wajen su shiga aljina su ce Allah ba su na bayani da kamata ba dan da sun yi da mun ƙara aikin <laughs> Allah ya dace da mu to kuma duk abin da kake da bukata na ni'ima akwai ba abin da kake sai da kuɗi shi da rashin lafiya an doki shiga dushar an doke maka ba wanda da shiga dushi ba wani zai ci ciki ba mai diabetes ba mai tension ba lantana wani shiga shiga damar bude clinic <laughs> eh, <laughs> eh, wallahi ba mai bude clinic Allah ba wani likita zai bude clinic <laughs> eh, babu shi ba wani rashin lafiya da ake yi dak balanta ci kudin ka haka ne sannan kuma babu abunda ake sayarwa balanta ka ce zaka je neman kudi da ka baka sauda dai neman kudi wahala ce Ba ga wani wahala ce sai ka zo abinci maka ka kasa ci ba ga bane kada tarawa kuma dai kana tafatar ka mutu haka kenan kana ta tarawa kana kokarin ka ka nema ta fatar Allah ya kashe giwa su tinama right <laughs> kenan to can kun ba ni maka fatar ka mutu kai kadai da gidanka baka tariya da kowa saboda kuma duk abin da kake da bukata na kalar jin dadi Allah ya hore maka duk wani abu na kalar jin dadi Allah ya hore maka shi ciki aka sa maka ruwa ga sunan flavor ne suke tahiya tajri min tahtiha al-anhar ga madara ga zuma ga ruwa ga ga giya duk abin da kake bukata ga sunan jere kuma ga kokin ne Allah ya dora maka kuma ga wuldanun mukhalladuna wasu yaran kanana suke suke sirke suna sarrake aljanna ya akwabin wa abariqa wa ka'asbin ma'in sun ciko su da ruwa ga giya maqil bayda al-dhatim bisharibina kawai su ake dai ka hole ka ji dadi ga kaji na ga naman kaji suna tayau sai ka zo ka ce ka za ta cire kashi kuma ka tamna ta da kyau Allah ya kai mu aljanna Allah zai akwai bayani <laughs> to sai mutun ya yarda sai asar duka wa'anga abinda ake ta fada abinda kuma zai karewa abinda duk abinda ka sa yanzu dibo in mulki da yake takama har a tashi duniya ba za a taɓa mulki irin na fir'auna ba haka ne har a tashi duniya yanzu ba za a taɓa mulki irin na irin fir'auna ba dan Allah an kare mulkin ko ba kare ba in kuma mai imani kai har ka tashi duniya ba za ka taɓa mulki irin ba har a tashi duniya mutum ba zai taɓa maimaita mulki irin na Annabi Sulaiman ba ba ga wani Allah ya hore mai ga aljannu ga kwari ga dabbobi ga mutane duk da shi su dushi a ji magana kowa rago sai zo ya bayani ya jiya bunsuru ya zo ya rashe bayani ruwa ta ta rera ta bayani kowa yana jin maganar kowa ga aljannu kashi yake jibga musu washayatin kullu bannaim wa ghawwas ko da sunan suna taimi aiki hidima suke yi amma sai Allah ya baka cewa fa ita duniya duk abin da ka samu wallahi mai karewa ne kai sai Allah bai ran Annabi Sulaiman an kare mulkin ya kare to lahira ita kuma ba ta karewa eh kuma kuma ga ridwanullahi in ka shiga ka samu yardar Allah Allah bai ƙara hushi da kai kuma za a baka dama ka dinga zawa kana munajati kula ganawa da Allah subhanahu wataala idan akwai akwai fada akwai kasuwa ka san wani jaraba kasuwa ta dauki hankali ne to kiyama kai hakuri ma a aljanna ma akwai kasuwa sai dai kasuwar aljanna ba irin ta duniya bace dan kasuwar duniya wahala ce ke ciki kawai kasuwar aljanna in ka shiga to kawai kasuwa ce da ake zuwa a ci kasuwar gaban Allah subhanahu wataala za a zo ga Allah subhanahu wataala a kujerarsa ta mulki ga annabawan Allah baki daya ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ga shuhada'u ga ana zaune, a zo a zauna ayi hira ayi hira sai an kare za a tashi sai Allah ya taimaka ku kara mu kowa a kara mai kyawu akan kyawun da kike ci duk mu daga cikin da kai kyawu wallahi wa'annan hakuri suka yi baki duk sai sun tashi tab Eh, fari bas gansu kuma kashin ka zo gida mata kai ta ma an ƙara samfara mata an ai maka ai mata mai kuma cikin aljanna an ƙara samfara aikin malaiku ne ba an canza ta to sai mutun ya yarda ya samu abinda kawai darewa ba shi duk gata shekara da ya mutu ka dare ga abinda abadan abadan ne Allah ya dace da mu malike cewa wa amma qaulul akhir amma zancen wayancan mutanen kuma suke cewa la atruku mutayaqqinan mutayaqqinan li mashkuki fi bazan barba abinda yake da tabbas bisa da abinda kila wakala ne Allah ba da wani lokaci lokacin bai ba minti takwas bar mu kai karshen gaba yake cewa la atruku mutayaqadan bazan bar abin da yake mai tabbas ba li mashkukin fihi game da abin da ake shakku a cikin sa fa yuqalu lahu malace sai ka ce maka shi imma an takuna ala shakkin dai cikin biyu ne ko ya zama to kana kana da shakku kwankanto min wa'dillahi da alkawalin Allah wa wa'idihi da kuma narkon azabar Allah subhanahu wataala ko dai mutun yana shakku game da abin da Allah ya faɗa ne da kuma irin azabar da Allah ya tanada wa sidq rusulihi da kuma gaskiyar abinda manzo suka faɗa na gaskiya ko ya zamanto mutun yana cikin wannan da shi yasa ke gadin kamar lahira tana cikin shakka kamar kila wa kala ne abin da bai tabbata ba aw takuna ala yaqin min dal, kuma ya zamanto a'a ka yarda da Allah subhanahu wataala da kuma alkawalinsa da azabarsa da abinda manzannin suka faɗa zace fa in kunta ala yaqini in har kai kana da wannan yaqini a zuciya ma tarakta illa zurratan ajida ba komi bane ka bari ba Ba ce wani abu ne wanda yake mai gaugawa munqati wanda yake yankewa faniya an qarib wanda yake karewa nan kusa li amrin mutayaqqan la shakka fi zuwa ga abin da yake mutayaqqan wanda yake da tabbaci wanda kuma babu kwankwanto a cikin sa walan qita lahu kuma bai da bai da bai da abin nan bai bai yankewa inda har mutu ya da yaqini a zuciyarsa to abin da ya bari na duniyar nan fa kamar abu ne wanda yake karewa kamar ka doka ne ita fa duniya in kana son ka ce ta ko to ka dauki bidan ori ba da ka kalli ori ji wannan da kyau. kaga yadda yake ko ba ka bane yana killi da sanyin sa haka ne duk dadinsa kana zubawa sannu sannu kana sha kana sha wannan wannan abun sai a waye gari cikin bidan ba komai a ciki ko me zaka masa wulga shi zaka yi duk darajar sa ya kare bidan kori ba in ya kai jika da riga da shagi zai masa wulgar da shi zai ko zaka duniya take kana ida amfani da ita ko tana ida amfani da ta ko za ta wulgar da kai tana idawa da kai ta cike ida zama ita duniya ita ke idawa da mutum ba shi ke idawa da ita ba sai dai mai hankali shi ke idawa da duniya kafin ta ida da shi mutum mai hankali shine wanda ke idawa da duniya kafin ta rabu da shi yake sake ta kafin ta sake sa minike ni da wannan ma'ana zai dauki matakan kare kansa alkiyama zai tanadin da zai hadu da Allah subhanahu wataala kafin ya tashi mutu rayuwar amma sakare shi da wanda bai barkata komai ba a nan duniya bai komai ba kuma mutuwa ta zo ta doke shi kuma shi je kiyama Allah ya sa ta jibiga shi dan ba a bari saka malike cewa to in wannan ne to ka bar abin da yake eh, mai gaugawa wanda yake munqati kuma mai yankewa faniya mai karewa an qaribin nan kusa za ta yanki li amrin mutayaqqad zuwa daga abin da kake da tabbaci akai kaga ruwan aljanna babu wanda za a waye gare sun kare ba za a taba tashi ba cikin aljanna a ce an yi kufir wallahi azin babu kufir a aljanna na ruwa a ce an yanke ruwa an cire maka ruwa ka je ka biya ba wanda zaka je tuntun ka biya su san ka sai komi sai laka da zai zo maka da wata bulan ligarsa ce zai yanke maka wata cikin wallahi babu shi ba wanda zai zo ya tsada tsanin sai wallahi babu ka rige ka biya komi tuti oke wallahi alazim istighfari ma ba za ka yi ba ko su ake kaji dadi ka more kawai kaji dadi kawai ka more malan ka tuka ji ka sha madara kawai da eh Allah nan to kuma duniyar ba ai ba za ka yi ba kullun ka ci ba za ka iya ba ko za su yi ba zai yi ba in ko ka ka ci su kullun ko sai a waye gari a ci a hana ma ci su baka da lafiya <laughs> amma kiyamun ba bi hana maka ka ci iya san ranka kuma ku zo na abu su kajin aljanna ba irin fa na duniya bane ba yanzu fa in ka dauko kawar aljanna kawar kaza ta aljanna in ka cigi, to in ka dauko kawa guda to wanda ta bin ta wacce dadi sai ka ji dadin yayi triple ya karu ami ya hayya qayyum ami ya hayya qayyum kai malan kai ne mutafatin Allah shi wa aljanna alce wa in kana wa in kunta ala shakkin in ku kuma kana cikin kunkunto da shakka faraji ayatin rabbi ta'ala addalatu ala wujudihi kai bin kai muraji'ar ka sa lura cikin ayoyin Allah da suke nuna samuwar Allah subhanahu wataala wa qudratihi da qudrarsa wa mashi'atihi da kuma mashi'ar Allah wa wahdaniyatihi da wahdaniyar Allah subhanahu wataala wa sidqi rusulihi da kuma gaskiyar manzanninsa fi ma akhbaru bihi an game da abin da suka bada labari akai in dai kai mai imani ne ko kana shakka ne in kana shakka to ka tsaya ka bibi ayoyin Allah subhanahu wataala ka bibi girman sama yanzu kawai kai tunanin cewa wannan saman ba wannan saman saboda Allah saboda Allah in Allah subhanahu wataala ba da amin ba da amin ba in Allah ya turo ta kai ga yamin duk duniya wace gwamnati wane sojojin kasa za su iya tare ta na'am in Allah ya turo ta yace ta fado ka tambaye kanka duk duniya akwai wata halitta da take take iya tare wannan abu Ba mu ko ayak mata mutun ya tsara jin tsoron Allah subhanahu wataala kadi bi kai karan kanka kai karan kanka yadda kake cin abinci abincin ya Allah ya narkar da shi ya zama to bangare bi abin da ke da amfani ya kuma maka jini ba ba wani magani kike sha mai mai abincin jinin a'a Allah ne ko sun kayan aiki a cikin ciki mai narki abincin kuma bai tabba taba cewa an an samu an ci block ba <laughs> ba a cin block a cikin mutum a ce za a je a canza ba a cin block amma mota kan duk kyawun tattara sai an ce ta ci ta ci block ko to baka taba jin an ci mutun ya ci block ba saboda wannan aikin da take kuma tun kana jaya tun kana cikin cikin mahaifiya kake cin abinci har kuma ka girman ka kuma abincin Allah ya juya maka shi sauran jini wanda bai da amfani a jikinka sai aka yi maka hanyar da zai fito ko kaddara sai Allah subhanahu wataala ya toshe hanyar fitowar wannan abun da bai da amfani a gare ka za gane kai sakare ne wallahi ba kowa kake ba haka ne lokacin mutun zai gane ashe shi shi iya ka sakare ne ba abun da ya makansa da fa ko lokacin da in Allah ya jarrabe mutum wannan ruwa fa sai mutum ya kasa hadewa ko wannan ga sunan wallahi kana ganin ba ko sai ka kada ka kasa hade su ana sa suna fice suna da lalo maka ai wannan kada ya saka gare girman girman Allah subhanahu wataala Allah bana maka godiya akan ni'imominka kuma Allah ka kara muna Allah ka samu wanye da wannan duniyar lafiya kuma Allah ka harba mu da ruduwa ta duniya Allah ka jarabe mu cikin wanda duniya za ta jarraba za ka ruɗe su Allah ka sanya tunanin mu ya kasance akan abin da ka tada mu na aljanna kuma Allah ka hada mu da wannan abin Allah ka hada mu da shi Allah ka hada mu da shi abin da mun ka fara zaman to gaskiya Allah ka ba mu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ka gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته